pepoi en la Qua monata cia bebo cusas sur covrilo mese de la clas chambro de bas leneo en anta urbo de londono. La gepatroi de la bebo jam consentis nau foe al portisian filinon en la leneon por montri sian progreson dum la fruae monatoi de la vivo allenantoi havante agion de hoc gis nau iaroi. Lau la patrino, la bebo havas doloroin pro dento pushado, sed tamen si shainas ciui la attenton de la aliae infanoi. Au la patrino au la patro respondas alla demandoi de la infanoi, cae curagigis ilin canti venigan canton por la bebino. La lenantai povas caresi cae tusi la bebon, sed ne pli ol du foie dum la leziono. Tia maniere ili lernis sorgeme observi cae interpreti la floradon cae subridadon de la bebo, cae pograde disvolvi cun sentadon cun plei vundebla estajo. Trenitae vetuloi curagigas la infanoin, dum la sequantae semainoi, discuti pri ilia observado de la bebo. Sed la lernantoi ne nur parolas pri la bebo, ili ancau lernas esprimi la proprain emotioin, cae compari ilin cum tiui di aliae personae. Ili desegnas, cae scribas, cae cantas pri la temo. La Leneo pato prenas proiecton de la Canada in Suistino Mary Gordon, quiu en 1996 laboris ce agresemae cae misusitae infanoi, cae sercis metodon por malgrandigi la nombron de agresemae agoi en la clas chambro. Si el trovis che inter ago inter iunae infanoi cae beboi, dum plurae semainoi, changis la tutan atmosferon en la clas chambro. Crome, oni constatis che contactoi cun beboi en la clas chambro – havas long tempan efficon sur la sinteno de la lernantoi. Ili lernis sorgi pri aliae, pli bone esprimi emozioin, cae aciri pli da compreno por la proprae gepatroi cae gefratoi. Tiui resultoi influas la parto prenantoin, ne nur en la clas chambro, cae en la familio. Ie iunuloi, ciui parto prenis la proiecton antau multae iaroi, ancorau montras pli grandan emotian competetson ce sociae contactoi o la plei parto de iliae cunuloi. Ec de la comenso en 1966, citiu radicoi de consentemo roots of empathy proiecto dis en dec landoin exemple usonon germanion nov zelandon cae irlandon en londono oni en conducas la metodon ciare en dec qua le cae planas etendigin al plurae urboi en Angluio cae Cimruo. Pli el 3.000 infanoi pato prenos. Evidente en landoi en civi multae infanoi pasigis presca la tutan vivon en institutioi ciel infanvateoi cae leneoi, necessus pri attenti ne nur la cognain cae motorain capabloin, sed ancao la emotiaen.